daar wacht zwaar kry op die land wat aan die voet van die Nijl lee, die land vol insekblaie. Hulle stuur ambassadeurs met die Nijl en hulle papierisboote, maar hulle word teruggestuur met die boodskap, gaan terug naar hulle eie land toe, die land wat die riviere deerkruis word. Vat hier die boodskap vir julle landmense met die blinkvel wat wijd en syd gevrees word omdat hulle so sterk is dat hulle enige volk kan platloop. Wanneer ek op die berg die teken vir die oorlog gee, moet die mensen van die wereld kennis neem. Luister als ik die trompet blaas wat die begin van die oorlog aankondig, van die Heere het voor mij gesê, ik zal dingen eerst rustig uit mijn blijplek dophou zonder om in te meng. Ongestoord soos die hete golven wat op een warm dag uit die grond uit opslaan, soos die mis wat in die somerete gedurende die nacht in die boorde vorm als dit oestijd is en in die stilte van die morgen oor die lande hangt. Ethiopië zal soos een wingerd wees waarvan die bloeitijd voorbij is en die drijven al begin rijp word. Maar voor hulle kan vruchte dra, word die wingerdlote met de snoeimis afgesnij en die ranke afgebreek en weggegooid. Zo is die afgebreekte takken zal die lijken van jou machtige leer net daar op die grond geloos word vir die roofvoels uit die bergen en die wilde dieren om te vreet. In die somer zal die rasvoels die vlijs wegskeer en in die winter zal die wilde dieren aan die bene lee en kou. Maar daar kom een tijd wanneer die Heere die almachtige geskenke zal ontvang van hier die lang mensen met die blink vel wat in die land blij wat dier die riviere dierkruis wordt en vir wie allemaal bang is. Hulle sal die geskenke vir om Jerusalem toe breng, op daar die plek waar hy gesê het hy aanbid moet word.